ein Fels in der Brandung Du fährst mich sicher durch die Nacht und ich hab keine Angst um nichts Und für mich durchdringt dein Blick jeden Nebel, jeden Zweifel erhaben Ich weiß immer, dass wir ankommen, ein Fels in der Brandung Ich fahr dich sicher durch die Nacht und du hast keine Angst um nichts Und für dich durchbricht mein Blick jeden Nebel, jeden Zweifel erhaben Weil wir immer sicher ankommen Mein erster Blick mein erster Schritt Und meine ersten Töne, die ich vor mir gab, waren für dich Und mein Kopf ist genauso dick wie deiner Klein kriegt uns keiner, ich hol uns diese Zeit wieder zurück Mann oder Kind, dumm oder blind, gib mir nur ein Rat, ich krieg's wieder hin. Egal was du gemacht hast, du bleibst für mich unantastbar. Und welcher eurer Superhelden schafft das? Mitten in der Nacht da nimmt meine Last ab und auch die Polizei hielt uns zwei nicht auf Abstand. Ich bin stolz, was du aus mir gemacht hast. Du siehst mich fallen und wieder aufstehen. Und wenn ich eins will, dann dass du stolz auf mich bist, auch wenn's das einzige bleib, bis ich draufgeh. Unsere Hände wie Stein und dein Herz für das Drama. Ja, ich will so werden wie mein Vater. Dein Charakter, dein Blick, deine Hände, dein Kopf, deine Kraft, dein Verständnis. Ich hab gelernt von dem Besten. Und bin so stolz, wenn du sagst, dass du dich in mir selbst siehst. Ein Fels in der Brandung, du fährst mich sicher durch die Nacht und ich hab keine Angst um nichts und für mich durchdringt dein Blick jeden Nebel, jeden sich sicher durch die Nacht und du hast keine Angst um nichts und für dich durchbricht mein Blick jeden Nebel, jeden Zweifel erhaben, weil wir immer sicher ankommen. Ganz egal, was du anstellst, ich werde der Sender deine Hand hält, der ausflippt, wenn einer dich falsch anfasst. Vollkommen egal vor was, denn ich nehm dir deine Angst weg, solange meine Kraft hält. Ich werd dir zeigen, was richtig und falsch ist, wie man sich benimmt und wie man handelt. Bin dein Backup, wenn mal dein Leben nicht richtig läuft und halt dich fern von dem Ganzen, fern von Vergangenem, recht oder nicht. Die Mauer, die dich schützt, bis du alt genug bist, um zu handeln. Und werd dein Weg besser als meinen eigenen Baum, solange die Luft in meiner Lunge noch anhält, mein Ehrenwort, dein Kopf. Kopf wird genauso dick wie meiner. Feuchte wie Stein, doch fair wie sonst keiner. Ein Herz für das Drama, genau wie ich damals. Doch ja, du kannst so werden wie dein Vater. Dein Charakter, dein Blick, deine Hände, dein Kopf, deine Kraft, dein Verständnis. Ich hab gelernt von dem Besten. Und bin so stolz, wenn du sagst, dass du dich in mir selbst siehst. Ein Fels in der Brandung, du fährst mich sicher durch die Nacht und ich hab keine Angst um oh, nichts und für mich. der Brandung Ich fahr dich sicher durch die Nacht und du hast keine Angst um nichts Und für dich durchbricht mein Blick jeden Nebel, jeden Zweifel erhaben, weil wir und ich hab keine Angst um nichts Und für mich durchdringt dein Blick jeden Nebel, jeden Zweifel erhaben Ich weiß immer, dass wir ankommen, dein Fels in der Brandung Ich fahr dich sicher durch die Nacht und du hast keine Angst um nichts Und für dich durchbricht mein Blick jeden Nebel, jeden Zweifel erhaben Weil wir immer sicher